É, MC tá na Mente. <laughs> quebrada. Avisa pras danada que o Luck tá chegando, então já fica preparada. Então taca, então taca, então taca, catabaca. Então taca, então taca, vai sentando caixa vasca. Então taca, então taca, então taca, catabaca. Então taca, então taca, vai sentando caixa vasca. Oh! Novinha, para de ser chata. Não custa nada tu sentar na vara. Oh! Novinha, para de ser chata. Não custa nada tu sentar pros quebrada. Tá doente, tá cansada, taca tá tabaca na vara que passa. Tá com fome, tá estressada, taca tá tabaca na vara que passa. TPM, menstruada, taca tá tabaca na vara que passa. Tá com fome, tá cansada, taca tabaca na vara que passa. Então desce caixa vasca, sobe caixa vasca, desce caixa vasca, sobe camari taca taca, oi taca a chavasca, maritaca, taca taca, taca a tabaca, maritaca, taca taca, a tabaca, maritaca, taca taca taca taca ai taca taca na taca taca taca taca taca ai taca taca na taca taca taca taca taca ai taca taca na taca taca taca taca taca ai taca taca na vara vai pra todas as estressadas de plantão querendo TDR essas horas porra de TR essas horas querendo discutir relacionamento essas horas meu porra oh, Ô, Novinha, senta e poucas ideias, Novinha. Tá tirando, hein, meu? Uh ai, MC Lan tá na mente, ai, ai. Tô na mente, tipo o Dorflex, haha, ai, ai, ai, ai. Ei, novinha, quer um penegripe? Mexela tá mente. <laughs>